مروف خيانات ووعدانا دابكت وخيانات قال وي كسي كره برنبري خو وعده خو بشكينيت شفتلانیه و هکوی مروی درستی خود لالیوی مازم بید نورید ترسید خود دا وی وعده بشکینید بس دیار اوی مروی و ما قدر الله حق قدره درستی و قدر خود ناگرید و دیار توحید و یاکیمه دیار عقیده و بیروباور و رب العالمینی نقص و کیماتی ها دیده بر هند مروف نابی سین ده سرشته که بخنید به یکی اجا کرینو فروترن بید اجا بید و عهدک بید هر که و بید و بس بهند دا وی مروی برانبری خو قانع کرد دا حیله کلیب کرد دا سخته کلیب کرد دا غشه کلیب کرد دا خیانه کلیب کرد ده قانع کم بسین ده که وعده بجنی وعده خوده بید یان هر اه، سین ده که بید یان هر آخف نکوه بید و بشتین گیمانی اب ناوه دینی و ناوه رب العالمینی و سین ده رب العالمینی مروف دست بکرد چر خلکی بکرد خیانت و غدره و غشه خلکی بکرد او ای کلوا دلیل که اوی مروی ایمان و توحید و نقص و کماتیات الهی وهذه هفید ما أصر معاصر لخوك رب العالمين وقدر قدر يا رب رابط کتا يا رب رابط وسيلك وريكك كمال الدنيا کمال دنیای بخو ببینید و حیلال خلکی بکت و غشیر خلکی في چو شکتدانیه خرابیا رب العالمين گلک گلک يا مازنه وفي وی مروفی آه، قدر ونيا قدرك يا مازن ندى رب العالمين قدر لائق رب العالمين جاء حديثة كما هندك الوخان بو ودين أفرو إن شاء الله تمام كين هم جاش بينا هندي بحديثة هم إيرا وصبين بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتا قائد جيش بسرمانة هر جيشك بيغنبري صلى الله عليه وسلم وبسرمانة دانبو دا قائدك دانت وقت قائدش دانبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم وصية الوي قائدت كنن كتقوى خده بكت در حقي في جيشه دا و کده رنمایی دانه پیغمبری صلی الله علیه وسلم کده اف قایده دست به جهاد چی کرد برانبری مشرک و کافره پیش پیغمبری صلی الله علیه وسلم بوته ایکلوا چتا الوا نقطه بوته وقتی تو چی شری هر جماعت که برانبری تبید کافر بن مشرک بن جی بن فله بن هر ایک نوعی کافره بن بوته وقتی تو چی اول چش دی دعوا واکی بو اسلامه چونکی دین اسلامه دی دینک نیه كويتيني بيت بخوينا خلقي ونات يخوينا مروفا بريجي اما دین اسلام يهاتي دين اسلام بجين تخلقي يهاتي توحيد خلکی. تخلقي بهند پیغمبر صلی الله عليه وسلم دو بشت قائد بسرمانا بشت اول چشتو دست بيت كي گل دجمنی دل گل کافرا گل مشرکا اولی دعوا که به جمعنا ناف دین اسلام دا و ده حقیه و راستیه دین اسلام بودیار که اوه یا مهم اوه بوا اوه دیار ببید چونکی پیغمبری هاتی صلی الله علیه و سلم داخلکی ناف کفره و ناف شرکه و ناف طاریاتی و گناح و خرابیه و ظلمه بین تدره بو رونه توحید و هدایت و حقی و راستیه بو فینده هاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناتی خلکی کجید ناتی خوینه پریجید ناتی عالم بکت عبد بو چوشته و فینده ناتیه لیتو خریج ناسه من الظلمات الى النور هر پیامبر همو پیغمبر کیه و پیغمبر ما الله علیه و سلم ده بین ده ناف طاریاتی شرک و کفر و ظلمه ده بو چه بو توحید و عدالت و حقی و راستی اسلامی بو في انده هاتين همو پیغمبرك بلند پیامبری صلی الله علیه وسلم ود گوتا قائد جیشی تو بیجه کافره هک خو اوا کافرانه دین اسلامش گهش بیته خو دین اسلامش گهش بیته پیامبری صلی الله علیه وسلم هد گوته خو خیبر جیه خیبر دین اسلام گهش بیه اما بسرمان نبون پیامبری صلی الله علیه و سلم گویی بر مسلمان بن پیشی هموش تک بیت اما بسرمان نبون گویی ما اسلام نبی و بخو گویی ما دسر جیاتی خوبی اینو او گویی پیامبری صلی الله علیه و سلم دشمناتی تانا که اینو مسیر عرضی ما پیله و پیامبری صلی الله علیه و سلم هند خلاص مادم نبید دشمن دین اسلامه مادم نبید ریگر ریکا دین اسلامه دا خلاص اند اسلام شلب کسی نیه دین اسلام مسلمان شلب کسی نیه که نبیت رگر رکا دین اسلام دا نبیت نهایت دشمنتی اسلام بکرد بیشتر مشهور پنگونیه هنگ بخو حکمی بکن و دی اسلام هرون و دعوه بکن بو دین اسلام و حکم اسلام تاب کن، هند دین اسلام مشهور بینیه لا اکراه فی الدینی هم خاتینا این مسلمان کردن برندش پیغمبری صلی الله علیه و سلم اف جیه هیلانه بر هم مدینه همو مانه بر کنگی پیغمبری صلی الله علیه و سلم مسلمان جهاد گلوانه کرد او وقت وا چی کری؟ وا خیانت کری همو جیت رخوچان مدینه اوید شر گل هایده کرد همو وا کرد وا خیانت کرد وا خیانت کرد گل خدا گل پیغمبر صلی اللہ علیه و گل بسرمان گل دین اسلامه هنگی پیغمبر صلی اللہ علیه و شر و جهاد یا گل هایده کرد بشتی وا دست بکری وا خیانت کری بر او جیت خیبره بشتی خیانتش کری پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت قائد جیشی کی بو قائد جیش خیبره که دیمای قائد بو چوی و رب العالمین سر دستوی فتح کری کی بو امام علی و رازمین خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوته اول چش دست بید که دعوا که بو چه بو دین اسلامه مع العلم دعواهات بو کرن نیش بس بو بیت دیار کرن بو همو خلقه کی که دین اسلام خوب پشتی خیانت واش هر دی سر هدف خو دوام بید ده بیشتبانه چه بکن؟ ورن بسرمان بند بر هدش پیامبری صلی الله علیه و سلم افت بوده همو قاعده که جیشی دبشت اولی بجه ورن بسرمان بون هک بسرمان بون بوده بجه بلن ناف کافر آدا بین در بشت ناف کرده دا بین ناف بسرمان دا شین دین خورا گرن و دین خو فیر ببن و اخبرهم و پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته بجواش بجوا مروف اوید بسرمان بن انهم ان فعلوا ذلك يعني هكا يعني ان اسلموا هكا بسرمان بون و هجرت کر الجيخو هات الناف جيب سرمانا دا فلهم مال المهاجرين يعني چه حق و چه واجب بو مهاجرات دان بو واجد دان که چه حق بو, بو مهاجرات هتا دانان چه واجب بو مهاجرات هتا دان او بو مهاجر هل کسی که هجرت کرد بو جه کافرهات بو جه بسرمانا و بشتین گل پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم و گل صحابه چه بو جهاده هک مالک کافر که بود دستی بسرمادا که دو ریکا مال کبن دستی بسرمادا یان غنیمه یان فیعه غنیمه او مال کافر او که بیت دستی شر و جهاد ما بین مسلمان و کافر ها چه بی او مال کافر و هات دستی بسرمادا او بجن غنیمه ان انما غنیمتم من شیئین او غنیمه و یا هیش فیع فیع چیه او مال کافر او که بیت دستی بسرمادا بشر یعنی بید بسرمان بچن و دست کن جیشه که حاضر کن کد چنا کی جر های حصارش دیگه نسره بس او دی چکن او اهل ویجی ده خود تسلیم کن و به شرط چه ده او جدی کفیت بند دسته به سرماده او مال کفیت دسته به سرماده به شرط بجنه چه بجنه فی اوی چه فی بید چه غنیمه بید او کسی چند بجداریت جهادت کن و هندک دی هندک نوعی دینش طبعا چون که ایره بابت مثلا دیگه هر یکی چه وقتی ده هی بشه خویت تیره سر هنده اجا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته که اون گو هجرت کرد ناف کافرهاد نداره ها ناف بسرمانه دا و اون گل بسرمان چون جهاده هنگی که چه بو مجاهدت همو بسرمانه هایا چه غنیمه بواش ده او یعنی او حصا او بشک بوابید و علیهم ما علی المهاجرین و چه واجب سر مهاجره سر اویش سر واش او واجبه کدش نجیهاده کد هر امر بالمعروف و نهی عن منکر دعوه دین خدا بلا کن هر که واجبید او همو سروا واجبه فإن أبوا هكا قلت يا مسلمان نابي أبوا ای که چو، بيانبر صلى الله عليه وسلم قلت قائد جيشي ده بيجي فإن أبوا هكا واجه جماعة كافرة قلت يا مسلمان ناوی هن يتح آه... عفو قلت يا كأم ناهن هم هر دل جیخو مني نوه هم هجرناكين فإن أبوا أن يتحولوا منها أو دي أم هذا جيخو من نفا أم نين نوع بصمادا فأخبرهم بجوا أنهم يكونوا كأعراب المسلمين وتبر عم دشين بخو دين خراغري دي نوف جيخو دا من نفا چو ضرر مناكبي وتبر كم نوف جيخو دا من نفا هنگي هنگوش حكمه كيه هاي أعرابا أعرابا أنا رخوشانات الباجرة ورخوشانات مدينة ورخوشانات هر باجرة كي هبن كناف باجرة دا ناجين هل اغلب بن چادر بن خیفت دا و خدا حیوان و روند و اوانه همین در وی با راجین گوته هنگی که چه بوا اعراب هیا بواش اوه هی که اعراب چه بونیه غنیمه و فیعه نادنه بو چونکه او چه ناکن او بجداری جهاد دانه به هنده چوشته او او بوانیه گوته بواش هنگی چو افشته نیه بلا چه نکن بلا نبجه امتادی نیا بشه خویه چه یه غنیمه بین یا یه فیعه بین چونکه اصلا واچر و بجداری نو جهاد دا نكريا يجري علیهم حکم الله تعالى كاش حکم رب دانه و چه دستور یاسا دانه او دی سروانه هیتا هيدا جيبا جيكرن ولا یکونو لهم في الغنيمة والفيء شيء پیامبر صلی الله علیه و چو سبوانه نه نغنیمه نفی چو بشت وینا گنه بنا الا ان یجاهدو مع المسلمين كان قد غنیمه گته آن ده فی گته تیوه چه بکن؟ تیوه جهاده بکن جهاد و شرید گل کافر و بسمان کن هنگی اوه اه، ده غنیمه ینفی دگهی فا این هم أبوا فاسألهم الجزية هكا بودی هم بصرمان نابي بوده قاید جیشی بوده هر شرواناكي ببجيه جزية بدن جزية چیه؟ مالك كافر دیدن مقابلی هنده بصرمان ده واکن و ده دفاع عليك نابد كس دسكته نابد كس تعدوه لبكته نبید کس خرابی گل کرد نبود کس غشه لب کرد نبود کس خیانت لب کرد بسرمان دفاع علیکن برانبر این دو اوه ناینا جهادش گل بسرمان دا کافر ناینا جهاده مقابل هنده دو بجنه همو سال هر ایک هنده پارا ده تبا بر چیه؟ بر هنده چونکی بسرمان ده چی کن؟ ده دفاع علیکن او دو بخو منیا دین خوشت خود جه خدا کن منیا بسرمان شوله اما بسرمان نبن بس بسرمان ده چی لدفاع عليك بر هند تشي اللي ولقرن لجزية اللي ولقرن بس شرط اكي نابي چه بكن نابي دجمنات يا دين اسلام بكن نابي تربنا ريقريش ريكا بلاف كرنا دين اسلام ده فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم اگه قلت ام دي جزية دين بس ام دي سر دين خو مني نبا جيبن فلبن ايزدي بن هر يك ام دي سر دين خو بمن نبا ام دي جزية دينو وهند ام دجمنات يا دين اسلام ناكين و کف عنهم هنگی ده چه کن شر گل نایده کنه جزیهش ده پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوه هنده خلاص دهینه و بسرمان و او شر گلوانا نایده کنه فإن هم أبو هذا يسيئ هكا قلت أم جزيش نادين نعم بصرمان بين ونعم دین دين أم ونيا بس دي چكين شهري دي كين هندما چوه دي أم قبيل ناكين خلاص انده وا همو درك چه بكرن؟ هذا درك خود كرن اولا وانا درکت خیانت اید وکرینه و و درکت غدره اید وکرینه و درکت ظلمه اید وکری و پشت اینگه بسلمان هر چه اید کنیش هر بو درکاوت کنه و هر بو هیویه تیرن یه بو عمل تیرن یه بجنه ورن بسلمان ببن یه بجنه اکا بسلمانش نبن جزیه بدن نیا و ده دفاع الهنگو کین هکا واقف درکش خود یحصل نه این لایده چی کین؟ این لایده شوی کین پیغمبری چی گوده صلی الله علیه وسلم تفستعین بالله و قاتلهم و تهنگی پشتا خوب خدا گرم که و به جهان به خود تو هارو کاری مبی و چه بکش و جهادی گرم که مادم و افره که بخواهد بجاد و افره بازه بخواهد بجاد نه خلاص فستعین بالله و هون پیغمبری صلی الله و وسلم بیروی اینو با و ده دخواز هارو کاری خدا که چو جرا سلمان قوت خو شرینا کن سلاح خو شرینا کن جمارا خو شرینا کن وانا چو جرا سلمان شرینا کن قتل همو گا وقتی مروی بسلمان چی تا شری دا چی تا جهاد دا هر شرکاتی هبید اب هاروکاریا رب العالمینی چیت اب خب، هاروکاریا رب العالمینی شوید خود کرد هک مروی هو کره مروی دی سرکفتی به دنیا و آخرته هک مروی اعتماد خو یخست سر خو نه نه من ازب قوتم ازب علمم من پاره هی من سلاح هی من فلان هی زان اف مروی دی هلاک چونکی وقت شر حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت رب العالمين شر حنين كجمارة بصرمانة جلك جلك أزور بو ده هزارة جلك جلك بتربو هف الشر بصرمانة بوتي هندك البصرمانة بوتي بوتي هندك جيرا باجبا چجورا هم خسار نبي چونكي جمارة ما قلق قلق أزور بيا بصرمانه رب العالمين بجيت فلم تغني عنكم شيئا بجيت اف هنده زورية اف هنده هزار بسرمانه چو فايده هم دونه قد اف عرده هوي موازن سرنگو چه لهات تانگ بو نزانم ده كي کنه نرو چه تفراغن سببك چه بو چونکه بسرمانه هندك البسرمانه چه لهاتن هندك البسرمانه عجبه چه بو وتي ام جمار ما زوره چجار ام لن نغلب اليوم من قلة وتي ام چجار چه نهين ام خسار بين بر هندك ام جمار ما كيمه هند جمارة ما قلق قلق أزوبي جيش هي قلق قلق ما يمازن يهي رب العالمين نشيدا كد چجا رب سرمان ناوي چپ كد اعتماد خو بیخت سر خو سر قوة خو سر جمارة خو سر سلاح خو همو قوة مروفي بسرمان اعتماد داوي وبشتاوي بكي قرمه رب العالمين ويا أفا سببا همو سبب شرعي ده قريت ونيا وده كات وقته هر شو لكات كات بكير كات بهاروكاريا رب العالمين فإذا عزمت فتوكل على الله ما میشه چی گفت تا سبب همو کار اینان و تا هاتی کده كي که هر شولکی بید پشتا خود بکی گرم کی پشتا خود خود گرم ودي دی داخواز كاري رب العالمین کی هنگی دبینی كان رب العالمين دشت فوی شوله بتا سهل کرد و دی بتا صنایع تکرن بر هند مروه بسلمان همو گاوه و دهو کته همو گاوه جيانا خو هر شولکات کرد بنابراین تا چی بید و چی برشته و چند قوت بید چند دولمند بید چند دست دسيدا دستی بید تو بس به هنده بك استعین بالله دا خاز هاروکاری الخده بك توکل على الله مش خوب خده گرم و سبب شرعیش بگره، و هر دی بینی رب العالمین شطف دی هارو تبید و شطف دی بشتوانه تگن اما چی تا خوب هیویا خوب هیلا و اعتماد خود داسر نفس خود یا یعنی داسر مروف اکی ولاوی بقوته ولاوی گلشته دستیده هی ولاوی دولمنده ولاوی نزاچی ها دسیده هی اما هنگی بزانه تو دیچه هنگی بزاعت چو دستی دانیه و هنگی بزاعت تو ده هلاک چی چونکی تا خوده بیر کر که القوی ناویه که الجبار ناویه العزیز ناویه رب او رب همه قوت تره و هما ماسره و او پشتوانی وید کرد هکویش پشتوانی مروفید کرد قد کس نشد چجرا مروفی غزیب کرد و مروفی عردی بدد هکا تا اول بیر کرد زانه هنگی مروف ده هلاک چید دنیا و آخرت هکا مروف سر و هنده بمین تبا به هندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیروی اینه و گوت فستعین بالله هاولی نبوده قاتل هم اولی بوده پشت خوب خدای گرم که و داخل زهروکاری رب العالمین که پشتی این بوده و قاتل هم بوده چه بکه؟ بوده جهاد و شریک که و اذا حاصرت اهل حصن بوده که تچوی قلعه که باجرکی راهو چانتوی همو قلعه بو دیوار کری بو بوده هم چون حصار اخسته سره که ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه أهل قلعي قاسكر هات النفيه بون تنازل کرد. قلت هم دخو تسليمي گو کن، بس شرطكي قلت دبو ما وعده دنما وعهد خوده و پیغمبری دنما صلی الله علیه و سلم کو همه بسلامت بین مال ما سلامت بین جنت ما بچی کرد ما بسلامت بین هم پشتینگی تی چی نداری لیره روی جایی ورن بخو ورن ایره بس تیویا ما و خزانت ما و بچی کرد ما چه بکن سلامت کن و ده چه دنمش ذمة الله وذمة ذمة يعني عهده يعني عهده خده ويبيغمبري دانما صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبشته قائد جيشي دبشته چلاك نبجه بلا عهده خده و پیغمبر ایدین انگو کس هم كس چلهم گناه کن و دیونگی سلامت بن بو ما عهده ما صحابه عهده خده و پیغمبر جیبه جینت کرد چشک تدانیه اول هم ما فيتر بمبوه هنده وهكا كسر أمته جيبجي كربو كيدا جيبجي كد صحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم ود قوته قوته نبجن سر عهد خوده و پیغمبر برا ورن امده هنگو پارزین آن هنگو امینن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوته ولكن اجعل لهم ذمتك و ذمت اصحابك قوته سر عهد ما سر عهد من يعني قائد جيشي و وعهد بسرمانا چه بکن؟ ورن ام دینگو سلامت کن برچه فإنكم إن تا وتهاك ایکل هنگو في عهده چه بكد بشكنيت وتعدويل ايك کافر کرد كر ذممكم وذمة أصحابكم هنگو عهد خو هنگی ده چه بكن؟ عهد خودش كينن عهد برادر خودش كينن أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه سفکتر تو عهد که بشکینید؟ عهد خودی و عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائد جیشی بلکی نشکنید عهدی بس بلکی اینکه نو جیشی دا و یعنی یه عالم نیه به مسئله جهل اللذی هی یعنی یه سواد الجیشه اینکه الاعرابی هایه یه نو جیشه بسر دا نزانید فقیری عهد خودی و یه پیغمبری صلی الله علیه و سلم یه هاتیه دانا که کس گفوانه کتو گرد گشت ایکی کافر چلی کرد کشت اف او عهد قائد جیشی دای چه هات، اشکاند وقتی عهد خدا و پیغمبرش تشکاندن و نیا اوه گونه حقا گله گله که بر هند پیغمبری صلی الله علیه وسلم دوشته قاید جیشی هکه او اهل قلعه و کافره و تتسر عهد خدا و پیغمبره دست خونه کرمه یعنی عمل سلامت بین و بچی کد ما و جنت ما نبیجه بلاد سر عهد خدا و پیغمبره به هندی دینانگو بیجه بلا سر عهد من و عهد جیشه بسرمانه ام دی عهد دینانگو که هنگه سلامت بین برچه گوته ای ایکل جیشه تا عهدش کندیش بودی دی بجنه برا و نه عهد ما بین ما وی بو عهد خوده نبو پس اگه عهد خوده بید و نه اوه گناه حکا مازنه و کافر دی بجنه بسرمان عهد چو عهد رب العالمین آده و بو بسرمانیش گونه حکا مازنه و نه بو بسرمانیش کم کرنو و نقص و توحید ویده که عهد خوده وی یه پیغمبری چه بکسه الله علیه وسلم بشکنید هگه خود کدیش هگه خود نزانیتیش هک خو نزانیتیش دبزانی ونی عهد خدا و یه پیامبری صلی علیه مازنه خوب نزانیش مرو بشکینید ونیا گناه هک و کیماتیه بو توحید و بو مازن کرنا مروی بر رب خدا نه کتاب اف حدیثه بر هندی اینه اوا موضع شاهده که عهد خدا و یه پیامبری صلی نبیش علیه و لبید بیتش و اذا حاصرت اهل حسنین پیغمبر صلی یعنی الله علیه و وسلم دوشت قائد جیشی هکتا اهل قلعکش حصار اخس سره یعنی را چانیت واقرتن فارادو که ان تنزیلهم على حکم الله و جاره اهل و قلعه و کافرانه چی گوته ده؟ گوته ده هم دهین وده خود تسلیمی هنگو کن وده درکت قلعه بونگو وکینه و ورنه ناف مدا حکمی ما بین مدا کن حکم خوده كوشية سرما بلا أمي نه چه حكم رب العالمین داد سرما یعنی بین كشتن بین أخسير كرن بین كرن بلا بس ده حكمي سرما كان أو حكمي كي قوتي يا خده قوتي یه رب یه يقوتي فلا تنزینم على حکم الله پیامبر صلی و سلم چی بوده؟ بوده شیار بی نبیجی بلا بوده قایده چی؟ نبیجی از ده حکم خود سرم ولكن أنزلهم على حكمك قلت بس بجب بلا اولا ونیا از از ده سرون بودم برچه پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی اوی حدیثه که سوتی نگید طبعا حدیثه که مسلمه ونیا رحمت خدا بید چو شک و چو غبار و چو سر به حدیثه نینه اما برچه پیامبر یاد بوده صلی الله علیه و سلم که گوته هکه گوته ده حکم خوده ده سر ما تطبیق که جیبه جی که بجه نه از ده حکم خود سرم جیبه که کم فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا بده چون تو نزانی که ده حکم خود سروانه جیبه جی که یا نه اف مسئله که دا که قائد جیشی نزانید که حکم خود سروانه چیه بده تو نبیجه بلا ورن حکم خود سروانه بو جیبه جی تو بخوی نزانی قائد جیشی وی حالته ده چی کد، ده اجتهاده کرد ده خماندی کرد دسته حکتی که حکم وانه چیه؟ چیه حکم شرع ناف حکم وانه دا چیه؟ اما هکه شک بی دا نمید برای براور از حکم خوده سرنگو جیبه جی اما هکه بزانید حکم خوده چیه انگی واجبه چی بکرد؟ واجب حکم خوده جیبه جی فحکم بینهم بما انزل الله او قرآنه اما همیش حکمی ما بین واده بکر پیشتی به خوده این خاله. بس اگر تو نزانی حکم خوده چیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و نبیجه از دینگو امین کم سر چه؟ سر حکم خوده آن ده حکم خوده سرون گطاد بکم و جیبه جیکم بیجه از ده, از حکمی دم و از دی فتوه دم هکا فتوات صبح مخالف بید گل حکم خودش نزانی، طبعا قاید جیشی نزانی حکم اگدا فتوه اگدا و بشتینگه فتوه بیا چه بو، یا مخالف بود گل حکم خوده و حکم بیغمبری صلی الله علیه وسلم هنگی کی دیتا گناه بار کرن و کی دی بجنه او حکمه کیه؟ پیش حکم قاید جایشی بود بسیار بود حکم خوده و پیش اینگه خلط در کفت یعنی و کیماتی و نقص بو که بو تعظیم آوی کسی بو رب العالمینی و دا خلط ونیا لاف خلقی دا بلغانه بود که حکم خوده چیه تیده حاشا ظلم و کیماتی و نقصات تیده هی بر هندش پیغمبری صلی الله علیه و و گوته علماء نسبت به اف جمله اخیر یا به حدیث پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول أفا بهنده هک قائد جیشی نزانید حکم خود سروانه چیه اما هک قائد جیشی زانی که حکم خود چیه ده چی بجید ده حکم خود بجید هک نزانید بشته ورن از ده عهده ده منگو سر حکمه که سر حکم و سر فتوای او از بونگو ده نه حکم خوده چونکه اف اف خون زانید بلکی فتوای بدد و فتواوی یا چه نبید یا درست نبید و موافق نبید گل حقیق بل هندش بس صلی الله علیه وسلم سلم هكا مجتهدی یعنی و خمادید که یک دا خدان علم بید خدان شیام بید اهل فتوای بید و اهل اجتهاد بید اینا را فتوى یک دا بس فتواوی در کف یا حقنیه و یا يا یا مخالفی شریعتیه یا مخالفی حقیه و راستیه این اف مروفه دي چی گهده؟ ده خیره گهیده خیره چیه؟ نه هنده خلط خیره هنده حدیث كي خاندین یه دی شریعتی چوی که شو كحاف فتوا شریعتی و و شریعتی چی أسره بس وی او چیسته حق و وين راس یعنی چی چلي یه يلي به وشارتن ها قال و نزانیه و دی بینوی ده چیه هيته ده خیره گهیده اما نوید در کف موافقی قرآن و سنته و فتواوی اینگی چند خیر دیگنه؟ دو خیر خير ديگانه خيرك خیرکش چونگه خيرك چونك چی چبو یا موافق بگر حکم خوده و حکم پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم برندش پیغمبری صلی الله علیه و سلم اف آخفنا گوتی اون در هاش وقتی شرح به حدیث کری یه گوتی اوه خاص بیا تایبت بیا که و وقتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم چون که وقتی پیغمبری وقتی چه بو وقتی وحی بو حکم خوده هنگی دوه تخاره دو وحی بوه خاره. کد حکم وانه چیه بر هندشی گویی اوه خاص بوده تایبت بیه وقت پیامبری و صلی الله علیه و سلم یعنی وقت پیامبری صاخ نابید قاید جیشی چکر بود گود بیه ورن از ده حکم سرنو سرنگو جیبجی کم تو چو وحینات بخاره تیوی و گرد بو حتا بو که گود بو بو پیامبری صلی الله علیه و سلم گود بو و پیامبری صلی الله علیه و سلم وقت پیامبری صلی الله علیه و سلم اوه هاتیه کرن که وقت سعد بن معاذ پیامبری صلی الله علیه و سلم گوتیه سعد بن معاذ ایک إيه مازنت مدینه بو وصحابه صحابه که بو گوته حكمي بدا سر بني قریظه كان هم چره بکین پشتیواه و تسلیمی پیغمبری که صلی الله عليه وسلم و قوتين دام هاتين هم شر مكان چر سعد بن معاذ قوتين يا رسول الله قوتين ميرت و همه بکجه چونکه افا خيانات الخده كري و دين الاسلام كري و پیغمبری که صلی الله عليه وسلم و بسرمانه کری وجنو بچیکت واش پیدا ساخت چون که اوانا چو گناه نینه و اوانا اهل شری و اهل جهاد نینه اینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوده سعد بن معاذ گوده او حکمتا و او اخفنا کری، او او حکم او رب العالمین سر هفت طبقه عثمان دکری یعنی یعنی حكمته موافقي موافقی موافقی ای رب العالمين بو اهل رب العالمين اف حكمه ده أما برندش بيغنبري صلی الله عليه وسلم يعني یعنی هندك علماء يقولي أفا خاص بيه بوقته كيفه وقتی پیغمبری و که هنگی وحی داده خاره اما پشتی با پیغمبری صلی الله علیه وسلم درسته مادم قاید جیشی حکم خود زاید مسئله دا سر واکسانه ده چی بجید؟ درسته بشتی از این بو ورن خود تسلیمی که بکن خود تسلیمی حکم خود بکن و حکم خود ده سرنگو جی بجی کن بس هکه نازانی هنگی ده بشتی ورن از ده حکم خو منیا خو فتوا خو اجتهاد خو سرنگو بیجم نه حکم خود هکه وی اویش شكتي لها بدون ونظام درستي حكم الشريعة في مسألة أشياء اف حديث پیامبری صلى الله عليه وسلم خلاص وأف بابش هم خلاص الدماغي كه اه، هيك الواجد طبعا هذا كم تيدا ونعم النزيق بينه كان نيفك شعبانيا قالك حديثات هاتين البيغمبر صلى الله عليه وسلم سر اه، فضل نيفك شعبانيا هكملوا أو كسي چو بید وخان بید حدیث پیغمبری صلی الله علیه وسلم سر خیر و باشی و ونیا که چه خیر تیده هیا و چه عبادت هیا ناف نیوه که شعبانه که صبحنا دوزبه شنبیه که بیتا کرن حدیث هاتین پیغمبری صلی الله علیه وسلم حدیث هاتین موضوع درو سده به پیغمبری هاتین دانا صلی الله علیه وسلم او ایکی الوا حدیث اوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید هکبونی وکا شعبانه فقوموا لیلها و صوم نهارها بجي الشباب رابنا و قيام الليلة تدبكن وروجا و بن و پیغمبر الله عليه وسلم بجي تفي شفيدا رب العالمين ارزاقي توزيعت كات وفي في رحم قالك تتخاره هف حديثة موضوع الدروات يدانان سر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ديناش حدیث دینش یه توی داتی ندارن و اندک حدیث تواشد ما حدیث علماء گوتی عمل پناه تکرن حدیث که هاتي سر نیوکا شعبانه و سر شوا نیوکا شعبانه أو بيغنبري صلى الله عليه وسلم بوتي إذا كانت ليلة النصف من من شعبان هكا بو شفاني وكا شعبانه اطلع الله إلى أهل الأرض يعني فيما معنى الحديث يعني رب العالمين دي سحكة أهل عردي طبعا أف سحكرنا سحكرنا خاصة ويتوبة وسحكرنا رحمية سحكرنا ليخوش بنا ورب العالمين هم قبل ما لا يعزب عنهم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء نن عدي ونن عثماني تشتك بر علم وزانين وديتنا رب العالمين بزر نابيد أما أف اطلاعه وأف سحكرنا سحكرنا كخاصة يا تايبتا رب العالمين شفاني وكا شعباني سحكتا أهل عردي بجد فيغفر الله لكل خلقه رب العالمين هم مخلوقته دل خوش بيت إلا لمشركين إلا أبي شركات رب العالمين مشركي خوش نابيد دوه شوه دا شوه نیوکا شعبانه رحمك خاص لخوش کا خاص وطيبات رب العالمين يهي همو عبدوات قلتوا بس مشرکی رب العالمين چو جرى قد چو تهاون و چو سفكاتي ولی خوش بين بو كينيا بمروف مشرك نيا رحم بمروف مشرك نيا بل هده مروف بری تبيا بري افشفا سليلا بي تبيا چبكت تبيا سحکت عقیده خو سحكت بيرو بوالد خوش شركين لخون هيلي عبادتي بخود ابتنب هوا را خوب بس برب العالمين بد عقیده و بيرو بوالد خو بند كاكي و و به نوشتی که و چاوکی و تیله که و هر که او هبید یا هم قبرکی یا هم مروفکی و الله دم پارزید و الله ده هول کاری من کرد و الله بچی که من پارزید و الله وانا کد گلم مکفن و الله وانا کد طوب مکفن و آخفنا نه دیگه مروف خول پارزید و اینه ده عقیده مروف یا پاکش بید ده مروف الویشه و شوانی و شعبان برد چی بکوید بس لی خوش بین رب العالمین رب العالمین همو عبدت خو خوش بید این إلا مروف مشرک رب العالمین چه ناکد؟ لی خوش نبید به هند مرف سحکته آوا شرک بید آوا هند بید دنیا که تو اکیب که شریک و که واسطه ما بین اخو رب العالمین و مرف نف دل خدا نهایی تو نف عمل خدا نهایی عبادت بكات تبا بخود بتنا بكات رياء لا يخونه لي تبا في دعاء مروف بكات اللهم اینی عوض بك من أن أشرك بك وأنا أعلم استغفر کلمه لا أعلم دا مروف چلا بيت مروف صافي بيت بري سر مرف مروفي دا بيت ومروف محروم نبید الچه الفي خيره يا مازن اللي خوش بنا رب العالمين كشفاني وكا شعباني رب العالمين العبد خو خوش بيت إلا كي نبيت إلا مروف مشرك نبيت مروف تبيا چجور الشركة لا لخونه بيت يا دوية بيغمبر بجي الله عليه وسلم كرب العالمين اللي خوش نبيت إلا لمشرك أو مشاحنين مشاحن أو أوي كرب كليا دريا خود أبو بسلمانه بو بسلمانه كي جاتي مهر بيت جنبيت يان دجمنات يا اكيب كات قال اكي گل که خون آوید گل برای خون آوید گل هر ایکی نه آوید و ما بین خوبیا بری و ما بین خوبیا کریه دجمناتی که ما بین ما بسرمان همه چیه اینما المؤمنون اخوتون برایتیه خوشویانه و هاروکاریه اکو دوه نه ما بین ما دجمناتیه و نه ما بین ما کربه نه ما بین ما همو ما بین مروری و هر بسرمانه که هبید دیویا ما برایتی گل هبید ما کیف ببید ما خوش ما خوش ببید ام هارو کاری بید کن او کسی اف برایتی نیه چه کرید بری بید و به سبب شرعی به سبب شرعی هر هو بو دنیای بو شولکا دنیا بو هر شتی که هبید اوش رب العالمین لی خوش نابید پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث کدا حدیث کدی یا روایت کدی الا اهل الحقد الا او کس نبنا حقد و کرب کلیه دل خدا اجت رب العالمین وانه ده خوشنا بید اوانه ده هیل سر چه؟ سر حق دوا از گناحت و همه ده سر ملوا ده هیل تبا اوه یا دویه هم رفت ویا خوب پارزید بلی نیوه شعبان سر ملوه یا مروف دل خوب آکش کرد برام بلی همو مسلمانه یا مروف پیوندیت خود درست کرده وگل همو مسلمانه که تو سلام بکسره تو هر دستی تو لی بوره و نیا او بشتینگی سلامت تجاب نداد او نهت دسته او تنبورید او کیفویه همه تو دل خو پاکش ونیا خو حاضر که بو ویشه ویکه شوانی وکا شعبانه در رب العالمین تخوش بید اوانش رب العالمین لی خوش بینا خودل و کسانش و ناغید اوه چه بکن ناف نیوکا شعبانه و نیوکا شعبانه و شوانی وکا شعبانه وقتی سر دادید او کسی شوانی وکا شعبانه سر دابید و دل وید گلب سرمان حق دو دجمناتی دیده هبید و کرب تیده هبید و گلب سرمانه که لیکه بید یعن ایکی دوا سیا و دجمناتی لیب کت و گل آفید دوم به همو که شرعی اوانش لخوش بین رب العالمینی و ناغتبه بعد دوا هر دو گناهانتی بخو پارزین امام اوزاعی رحمت خدا رو بید بجید او مشاحنین بجید مشاحن نبز بحثی بی کسی اوه قال تو و کرب كليا دلی خدا بو بو سرمانه بجید بحثی اهل البدعش بجید اوه خل جماعته بصرمانا دير كلي وجدا كلي اوي سروري كي نما اوي صحابه و تابعی سره هر رککانی اینا داره اد هر عبادتکی ده هبید ذکره که اینا داره خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بومه نگوتیه صحابت پیغمبری نگوتیه و نکریه نوعا ویجه که اینا داره خدا و پیغمبر و صحابه نکریه و نگوتیه ما یان روژیه که اینا داره یان هر عبادت که اینا داره هر شتکی نی اینا بتره بشت اوه بحثی یان نوکه بومه عقیده کو بیروباره که اینا داره که کس بسرمان چجور سروی عقیده نبینه والله عذاب و قبری نیه والله حجاب نیه ولا نزاچی نیه ولا نزاچی نیه تی نیه اینو داره که کسی چجورا نخوده خود گویی بمد قرآن ده نه پیغمبری گویی صلی الله علیه وسلم بیشت اوهش ربعانی چه ناکد لی خوش نابید به هنده مرفتی گفا گناحانه خونه پارزید شرکه ها بسرمانه و گلن آخفنا بسرمانه و یا دویش البدعا و جورت بدعا و او رکت مخالف شریعتی و او رکت مخالف ریکا صلی الله علیہ وسلم و صحابه و تابعیت وی مروفانه دخو پارزید دا وی شوه بر لخوش بنا رب العالمين بکبید اما مروفه بسرمان ادوی شوه دا وکی همو شوکادی ده تپا کرد همو شبكه اف بصرمانه چل قد وكت هكي ايكي عادته بيت همو شبه بخرابة قيام الليل بكات او درابة قيام الليل خكات اجا كالك كيما او دی وکی همو شوه دیگر مروف وکی عادت وینه نارا بیتا و او دی بخونه وید بس دیگه تو بری او شوه سردابت تو و وانه جیب جیب کهی، دیگه شرکر لالی خونه هیدی کر بود جمعاتی لالی خونه هیدی بود بسرمانا و بدعا و مخالفات ریکا بسرمانا و او مخالفات هاتین و او ریکد نی او طریق نی او هاتین که عبادت خوده بیده کرن واش دیگه مروف هیدید و هر سیکانه هنگی هکا دلیت افشتر دیده نمان هبخوا رب العالمین او سح کرنا تایبت دیتا گرتا و رب العالمين تخوش بید اما مناهات یکاتو به شوه رابی عبادتی بکیبتنه ویژه شبک آخره یا نویجک تیره هبید یا دعا که تایبت تیره هبید وی شویده نه چوشته هو منهاتیه درسته تو دعا بکی نوکه ونیا هر وقت که بجی به خود تو لی بین آخو شوانی و که را برس قیمم کی ومن ایکل وا کسب که اونی و شعبان المخوش بتو و بر لخوش بینا تد کوین درسته هر وقت که که اما تو بجی نیوه شعبان درام و شوه و دوه دعای کمیان هر عباده کم منه هات یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعي كسي نه تابعی کسی ما شو عبادت نينا نب شوانی و که شعبانی و نب نو روژانی شعبانی و بس اوه کامروف بری اف شوان سرموی دبید تو واشتانه جیبه چی که اول رب العالمین دل خوش بینا خو قسمت کت هم دخوازد کن رب العالمین لخوش بنا خو ما همو بسرمان و ملوا کسب کت اونی وگا شعبان المخوش بید و رب العالمین العالمين ما بقاهن و وصلى الله وسلم على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين